Міська станція швидкої допомоги в дві години сім хвилин прийняла тривожний телефонний сигнал із полустанка Караваєві дачі. Якийсь пасажир електропоїзда повідомив, буцімто з вікна вагона він бачив непорушне тіло людини на залізничній колії. На полустанок негайно помчала карета з бригадою Нагорного. Нічний полустанок виявився безлюдним. Тоді лікар з двома фельдшерами, один з них заміняв санітара, пішли на пошук. Зі слів того, хто дзвонив, можна було зробити висновок, що потерпілий знаходиться в напрямі станції Пост Оленський. Туди й рушили працівники швидкої, присвічуючи собі кишеньковими ліхтарями. Дув пронизливий вітер, почав падати сніг із дощем. Всі троє не передбачаючи такої експедиції, були легко задягнуті. Мокрий сніг набився в черевики. Йти з носилками та ящиком було незручно, земля слизька. Від холоду та вітру їх били дрижаки, а попереду нікого і нічого не видно. Трапилася помилка. Пасажир прийняв за людину якийсь неживий предмет, який уже усунуто з дороги. Чи, може, виклик фальшивий? Хтось пожартував, і таке ще деколи буває. З усіх цих сумнівів Нагорний зробив єдиний висновок іти далі. Так ці троє, то падаючи, то грузнучи в багні, промоклі, промерзлі, подолали майже три кілометри шляху. Аж тоді помітили потерпілого. Він лежав біля самої колії, присипаний мокрим снігом. Уже згодом дізналися, що це молодий робітник, житель Боярки. Покалічений електричкою перебував у стані важкого шоку. Жертві необачності подали невідкладну поміч, після чого почався похід назад до залишеної на Караваєвих дачах карети, похід, який вимагав справді надлюдських зусиль. Непритомного на носилках несли фельдшери а лікар Нагорний звалив собі на плечі проклятущий ящик. Про це стисло розповів добровольський пожежа. Він повідомив, що врятований юнак уже виписався з лікарні і звернувся з подякою до дирекції станції. Так стало відомо про скромний подвиг людей скромної професії. Дирекція відзначила всю бригаду спеціальним наказом, а колегія Республіканського міністерства охорони здоров'я нагородила лікаря почесною грамотою. Викликали Нагорного. Маленький, лисий, підсліпуватий. Зовні він аж ніяк не скидався на героя. Ващенко не без гумору уявив собі цю мізерну постать із громістким ящиком на плечах. Разом з усіма присутніми Андрій щиро й гучно ляскав у долоні. А чесний трудар притискав до грудей червону політурку грамоти і винувато всміхався, наче просив пробачення за те, що через нього скликано стільки людей. Та невдовзі виявилося, що Нагорний не єдиний винуватець зборів. Був і другий пункт порядку денного проводи на пенсію лікарки Фрідман. Розалію Самілівну добре знав весь колектив. Її аплодували так само дружно, як і Нагорному. І ніяковіла старенька, так само, як і він, низько вклоняючись і шепочучи слова подяки. Пенсіонерці вручили подарунок, наручний годинник, який вона обережно поклала на стіл, мов дорогу реліквію. Їй не дали слово. Старенька ще більше зніяковіла, не знаючи, з чого почати. Зайшла здалеку з того дня, коли вперше з'явилася на роботу розповідала про голодний післяреволюційний Київ, боротьбу з частими епідеміями, про те, як виїжджали на виклики кіньми, про нічні небезпеки. Місто не освітлювалося, по темних завовках нишпорили бандити. Спочатку її слухали уважно, потім інтерес почав згасати. Аудиторія складалася з людей дії, які звикли блискавично реагувати на кожен виклик які вміли цінувати час. Розалія Самілівна про це забула, знаючи, що це її останній виступ у цьому просторому залі, що не завжди прощається з колективом, у якому провела майже дві третини життя, стара прагнула сказати якомога більше, замислювалася, пригадуючи окремі деталі, затиналася, насилу знаходила потрібні слова, говорила повільно, незграбно без ораторського запалу і хисту. Шум у залі посилювався. Особливо він зріс тоді, коли Фрідман заговорила про сучасний стан швидкої допомоги, її успіхи. Стару більше не слухали. Люди одверто позіхали або гомоніли між собою. Андрій Степанович задумався чому так буває майже на кожних зборах? Адже лікарка ветеран говорить правду. Може, ще не всюди, але в таких центрах, як Київ, установи медичної допомоги справді рушили далеко вперед. Чому ж присутні виявляють байдужість?